บุ๊กทูสี่สิบเก้า่กีฬาสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหม何かスポーツをしますかค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย えー、体を動かさなくちゃ。ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับสปอスポーツクラブに行っています。เราเล่นฟุตบอล私たちはサッカーをします。บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ時々泳ぎにも行きます。หรือเราขี่จักรยาน サイクリングをすることもあります。มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา私たちの町にはサッカースタジアムがあります。แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วยซาวน่า付きのプールもあります。และมีสนามกอล์ฟกอゴルフ場もあります。ทีวีมีอะไรดู นレ่では何をやっていますかกำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ちょうどサッカーをやっていますทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ドイツ対イギリスですใครกำลังนำどっちが勝っていますかดิฉันไม่ทราบค่ะ ิมาเซมตอนนี้เสมอ กันอยู่今はまだ勝負がついていません。ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม審判はベルギー人です。ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ今からペナルティーキックです。เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ 入った !1 対0だ